час по час чулося глухе гарчання, хижий канібальський бенкет. Булатові стало моторошно. Він раптом збагнув, що заздрить і тим собакам, і каюрові біля них, який, можливо, ділить із тваринами їхню криваву жертву. Булат аж зрадів, коли почало розвиднятися, хоч голова тріщала від безсоння та жахливих нічних видінь. Змарніле Нансенове обличчя його заспокоїло. Ескімос не був схожий на хижака, який щойно напився гарячої крові. Я справді неможливий тип, подумав Булат і розглянувся. Нічний стік ущухав, але небо на заході займалося кривавим вогнищем і вістувало негоду. Знайомий пейзаж. Булат з нетерпінням чекав ранку але не тому, що по-справжньому не міг заснути. Він боявся вилізти з намету і не побачити того чорного Христа. Тепер він не квапився, зумисне відтягував мить, коли муситиме глянути на щоглу. Він зазирнув до Нансена і одразу вгадав, хто став жертвою вчорашнього бенкету. Рябого пса, що йшов одразу за першим, серед собак не було. Менсон, мовив скривившись, дуже худий худий собак. Учора кашля кров'ю. Пірі його не люби. Пірі був собачим ватагом. Шкода, шкода, рябий. Рябий у всьому запрягу був чи не найщиріший, і це не вертало до лихих думок. Першими жертвами стали найщиріші бо більше не могли тягти нарт. Булат хотів спитати Ескімоса, чи не видно того клятого Христа, та тепер роздумав і сам глянув проти червоного сонця. Щогли на сході не було. Він знову поліз до намету. Люди спали в своїх мішках, постулюваних один з одним. Його з французом мішок був крайнім. Булат сів зверху в ногах Жака Антуана і півгодини чекав, поки всі прокинуться. Першим заворушився француз. Ви давно вилізли? Ні. А в мішку стало холодно самому. На дворі вже були? Українець невиразно махнув рукою. В сусідньому мішку, що правив їм за подушку, вовтузився пак. Француз почав узуватись не вилазячи. Нарешті вибрався і затремтів. У вас тут скажена холоднеча. І випорснув на двір. Незабаром почувся його розчарований голос. Проклятий усіма богами материк. Він і сьогодні з нами жартує. Та щогла виявилась, хто зна де, ледь видно. Блад з опалу шугнув на двір. Бачите? Ледь-ледь озвався француз і почав терти носа. Та радісний вираз блатових очей насторожив його. Що ви радієте? До неї ще стільки миль. Булат ненаситно дивився. Це був один з небагатьох випадків у житті, коли його втішала власна помилка. Він знав їх усі. Перший стався на другому курсі університету. Микола Дрізд його найкращий товариш, якого він любив, мов рідного брата, вкрав у старої прибиральниці баби Моті копилку з грішми і утік. Справу передали до суду, і найнепримиреннішим свідком обвинувачення був Булат, приголомшений підступністю колишнього друга. Але суд беззастережно довів, що Микола Дрізд невинний. Це був перший такий випадок у матросовому житті. Щогла, яка вчора здавалася масивним і високим чорним хрестом, сьогодні нагадувала благеньку павутиночку, що ледве спинається серед снігів, прозора і напівреальна. Б'юсь об заклад, вийшов з намету гладкий канадець. Учора я бачив навіть троси.